26 dars idg'om mutaqorribayn idg'om mutaqorribayn nima ismda yoki mahrajda bir biriga yaqin bo'lgan ikki harf bir yerda kelib avvalgisi sukunli bo'lgan vaqtda keyingisi harakatli bo'lsa avvalgisini keyingisining ichiga kirgizib o'qish ismda bir biriga yaqin bo'lgan harflar qaysilar qof bilan kaf harflari bunga misol alam nahlukkum alam nahlukkum mana bu yerdagi qofni kafning ichiga kirgizib o'qiladi alam nahlukkum deb mahrajda bir biriga yaqin bo'lgan harflar ikkinchisi lom bilan ro harflari bunga misol qur robbi qul robbi deyilmaydida lom rini ichiga kirgizib yuboriladi qur robbi